and Peter Dennis everything. Εγώ παλιά μου αρέσει να είμαι σε το δυτικό αργό, το Υπότιτλοι AUTHORWAVE θα συνεργαστεί Thanks for got something to learn. θέλει οπωσδήποτε. Όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή αλλά στην πραγματικότητα να έχει πρόβλημα η Ελλάδα, μα είπε η κυρία Η Δεν ξέρω αν διαβάσει ένα παλιό, παλιό άρθρο στο και Δεν είναι τέλο και you go said, well, δεν είναι και να κάνουμε τα γενικά. watching you give them. clarity. χρόνια, ενώ από πίσω θα κάνουν δουλειά Όταν φίλοι και φίλε ε, καθόμουν και κοίταγα πάλι το, το, το,

Υπότιτλοι που Και έρχονται να έρχονται να περιοριστεί αυτό το φτιαξό για μόνο αυτό το κομμένο της ονοσίας. Από τις εποχές που είχε ο Παναστάτης ο παπάς, δεν είχε κάνει. Αυτός ήταν και δεν είχε στην κυβέρνηση, ο Παπαστάτης ήταν και στα Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι η третий вариант. αυτά τις χθες. Λοιπόν, να ε, του ΣΥΡΙΖΑ είναι σίγουρη. cierto, la cuestión es que la realidad es με τις γραμμάτες και τα μαντιλά